Որևէ գիրք կարդալու համար արդեն ստիպված չեմ գրադարան գնալ։ Համակարգչից կամ հեռախոսիս օգնությամբ ներբեռնում եմ ուզածս գիրքն ու վայելում։ Երբեմն հաջողվում է գտնել նույնիսկ այնպիսի գրքեր, որոնք վաճառքում չես գտնի։ Էլեկտրոնային գրքեր նախընտրողներն այսպես են հիմնավորում իրենց սերը դեպի էլեկտրոնային գիրքը։ Մարիամ Վարդանյանը շատ է բախվում այս խնդրին, հատկապես մասնագիտական գրքերի փնտրտուքի պարագայում։ Էլեկտրոնային գրքերը նույնպես շատ կարևոր են այսօր, որովհետև եթե նույնիսկ մասնագիտականից խոսենք, ապա դասընթացների աշխատանքների մի մասը, հատկապես ինքնուրույն աշխատանքները, ռեֆերատները, այդ աշխատությունները գրելու համար մենք օգտվում ենք հիմնականում էլեկտրոնային տարբերակի գրքերից։ Օգտակարությունը էլեկտրոնային գրքերի այն է, որ ծանր չեն դրանք, օրինակ տեղից տեղ տեղափոխվելիս այն միշտ քեսետ է, եւ թեկուզ տրանսպորտում շատ հեշտ կարող ես դու ընթերցել այդ գիրքը ցանկացած պահի, ցանկացած մարդկանց միջավայրում Որքան էլ էլեկտրոնային գրքերը հարմար իսկ գրադարանը հարուստ լինի, միևնույն է, ընթերցանությունն այն ոլորտն է, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները չեն կարող փոխարինել ավանդականին։ Այս համոզման են բոլոր նրանք, ովքեր գրքից նաև ջերմություն են ուզում ստանալ։ Գրքերի մեծ սիրահար է ուսանողուհի Նարե Մարտիրոսյանը։ Հաճախ է օգտվում գրադարաններից, սիրում է արկածային ժանրի գրքեր կարդալ։ Ես անձամբ լինելով գրքերի մեջ սիրահար, նախընտրում եմ օգտվել հենց թղթային տարբերակից, քանի որ կարծում եմ այս զգացմունքին բռնել գիրքը քո ձեռքերում ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Երբ գրադարաններում չի գտնում իր ուզած գիրքը, ստիպված օգտվում է էլեկտրոնային գրքերից։ Նրա խոսքով թղթային տարբերակը երբեք չի կարող զիջել էլեկտրոնային գրքին, քանի որ այն ավելի լավ է տպավորվում, իսկ էլեկտրոնայինը երկար չի հիշվում։ Ունի գրականություն, որը չես կարող գտնել օրինակ քաղաքի գրադարաններում, քանի որ վերջերս են հրատարակվել, կամ ինչ որ ոչ այնքան հայտնի հեղինակ է, եւ ձեռք բերելը դժվարություն է իրենից ներկայացնում։ Այդ դեպքում իհարկե կողմ եմ, երբ մարդիկ օգտվում են էլեկտրոնային գրադարաններից, դա ավելի օպտիմալ տարբերակ է, Հովանես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան ունի ավելի քան 50 հազար կտոր գիրք, բայց լինում են դեպքեր, երբ հաճախորդի պահանջած գիրքը չի լինում, ասում է տնորեն Նաիրա Աղաջանյանը։ Ճիշտ է, գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրված է բազմաժանր եւ տարալեզու գրականությամբ, բայց հազվադեպ լինում են դեպքեր, երբ ընթերցողը հետաքրքրվում է սկսնա կամ տեղային հայտնիություն վայելող հեղինակով կամ վերջերս հրատարակված գրքերով եւ բնականաբար չեն կարողանում բավարարել նրա առանց։ Մնացած բոլոր դեպքերում կարողանում ենք սպասարկել։ Մայրաքաղաքում գործող գրադարանները անընդհատ ավելացնում են գրքային ֆոնդը նոր հրատարակություններով։ Գրադարանները հիմնականում համալրվում են պետության կողմից գրադարանի տրամադրվող ամենամսյա միջոցներով կամ նվիրատվությամբ։ Այս առումով տնօրեն Նաիրա Աղաջանյանը նշում է. Որպես մանկապատանեկան գրքի միակ օջախ հանրապետությունում ձեռք ենք բերում հայատար եւ օտարալեզու, մասնավորապես մանուկներին եւ պատանիներին հասցեագրված գրականություն։ Ճիշտ է, մեր գրադարանից օգտվում են եւ մեծահասակներ, ուսանողներ, մանկավարժներ, ծնողներ, սակայն ընթերցողների գերակշիռ մեծամասնություն աշակերտներն են, ովքեր հիմնականում ընթերցում են ծրագրային, դպրոցական ծրագրով հանձնարարված գրականություն։ Այսինքն նախապատվությունը տալիս ենք ծրագրային գրականությանը։ Ավելի քան կեսդարյա պատմություն ունեցող մանկական գրադարան 90-ականների պատերազմի ժամանակ կրել է բազմաթիվ վնասներ։ Գրքային ֆոնդի մեծ մասը հրդեհվել է։ 2018 թվականից գրադարանը տեղափոխվել եւ գործում է Սոֆիա կենտրոնում։ Բարենպաստ շենքային պայմանները նպաստեցին գրքային ֆոնդի ընդլայնմանն ու նորացմանը, ասում է Նաիրա Աղաջանյանը։ Այն հնարավորություն ընձեռեց ավելի լայնածավալ միջոցառումներ կազմակերպել։ Նրա խոսքով ժամանակի ընթացքում փոխվում է նաեւ ընթերցողների գրական մոտեցումները։ Այժմ ավելի ավելի պահանջված է արտասահմանյան գրականությունը։ Դրան մեծապես նպաստում է համացանցը, ասում է գրադարանի տնորենը։ Ամփոփելով զրուցակիցներից մտքերը կարող ենք ասել, որ գրքերի հարցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ոչ թե պայքարում կամ մրցում են, այլ լրացնում են միմյանց։ Ի վերջո, կարևորը գիրք կարդալն է։ Ձևաչափի ընտրությունն արդեն երկրորդական խնդիր է։ Աննա Գրիգորյան, Արցախ լրատվական։